barusha barushe nguhere barushe nguhere radiyo isanganiro mu kuyitunganya ikaba igendera abanyagihugu mu mihinga itandukanye y'uburundi udushimwe ku batora ibibazo ntiwararaye reka abakunzi bararisanganira dusubire tubaha ikaze mu kiganiro barushe nguhere mukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mangu barushe nguhere uno munsi tukaba tukiremeshereje ku musozi wa jene ni muri zone jene komine kabarore y'intara ya kayanza barushe rero isanganiro munsi ufatikanije n'ishyirahamwe pariseme ishyirahamwe ryishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo barushe nguhere irihagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na francois akimana hamwe na emetu semitebutsi wadushikanye hano akaba ari niyo nkuru fabrice barushe nguhere iremeshejwe n'umujenama barene habyarimana mpera akayambu abanyejene b'iwacu banyejene n'amahoro n'amahoro sangwe barushe nguhere jewe nsanzwe umudiyakoni akomeye yasizwe amavuta aho ngaho ijene nyene nije ndongoye rino shengero rya hano nitwa Ernest Pablo Bagiwabo abanyejene b'iwacu nimore Imere. Oya nsuko twahora twavuga rwose bakatwumva n'amahoro. N'amahoro. N'amahoro. mujye inama imbere y'uko duha iya kanya musanteri wacu n'uwaje aserukiye ishyirahamwe pariseme ubwire abanyejene biwacu amateka agenga kino kiganiro urakoze cyane mudiyakoni mukuru wa rino shengero kumpa ijambo nuko rero bene wacu b'abanyejene nk'uko mwabyumvise ikiganiro nibarushe ngo ni ukuvuga ngo turarushanwa hanyuma utoye ikibazo akaronka agashimwe ubushimwe nabwo hariho amabido hariho amasuka hari uburengeti harakanye hariho ibitenge ku bafasoni ubwo bushimwe rero bukaca bwerekezwa n'udusaburi mugabo rero hariho agashimwe gasumba ah, ubwo bundi twibaza akaba ari agashimwe k'itelefone ni ukuvuga rero ko tuza turahamagara umugwi w'abantu abashinga nawe abafasoni bakaza tukababaza ikibazo ni ibibazo byoroshe bijyanye eh, n'ibyo kurwanya igiturire hamwe no gutanga amakori ngira ngo nta n'umuntu n'umwe atazi yuko gutanga iturire cyangwa ibyo mm, mpava ndababwira ikibazo <laughs> nuko rero turaza turahamagara umugwi w'abantu ngaha bakishura wishyuye byo agaca aronka agashimwe akajya hajya kurindira ikibazo cya nyuma aricyo tubaza icyo kibazo cya nyuma uza kugitora niwe aca iyo telefone hanyuma rero nta kamaro ko kwirirwa turaniganira imbere n'umuntu aba yihagarariye hariya cyangwa nk'abariya bihagarariye hariya wopfa gukiriza gusa uronsa amahirwe uraza ukacucika ngaha imbere ibibazo biroroshe bene wacu bashikanje ba mama ba mabukwe na ba mwana ibibazo biroroshe ni ibibazo byoroshe rwose hano mbere ibibazo bidasaba no kuyumvira cyane nk'uko bakubajije ngo umunsi ufise amasaha angahe icyo ni cyoroje gahemu si mirongo ibiri n'ane ni ngivyo urakoze rero cyane mudiyakoni urakoze reka rero muri kano kanya musanteri wa komine yacu ya kabaruri tumwakiriza amashi menshi cyane ego murakoze ku ijambo ubwa mbere tugomba kubanza kubashimira dushimira radiyo isanganiro yaje gushyika kuri uno musozi wa jene muri zone jene komine kabarore tugashimira cyane ishimwe pariseme ryashoboye kuba ariko rirafasha kugira ngo ikiganiro mwajye kuremesha iwacu kigende neza cyane cyane tukabashimira ku bijyanye n'ibibazo mujye kubaza ku bijyanye no kurwanya igiturire kandi hakaba harimo n'ikiganiro kijyanye no gutanga amatagisi turabaha ikaze rero muri komine yacu ya kabarore kandi muje hageze na cyane cyane murazi yuko izi komine ziri ku mupaka usanga zifise ibibazo byinshi cyane cyane kuri bijyanye no kurwanya igiturire cyangwa ibi byo gutanga amatagisi ko usanga rimwe na rimwe hari urudandazwa dukunda kuba rurengana umupaka ugasanga rero kenshi hariho abikika mu kiza bakinyegeza kugira binyegeze za nzego za leta zigiye gutoza tagisi cyangwa amakori kandi iyo tuvuze igiture naho nyene mucyo ko bica bijyana kuko iyo amaze gukwepa izo nzego zibijejwe uca usanga agenda arapfumbatisha bamwe bamwe mubabanye mu nzira kugira ngo ibintu bigere nabi kandi icyo gihe n'igihugu gica kiyahombera byinshi tukaba tubashimiye rero kuko ikiganiro mu bibazo muza kubaza biza gutuma abenegihugu mu nyishu baza gutanga berekana neza aho bahagaze mu bijyanye no kurwanya igiturire no mu bijyanye no kurwanya abo bantu bose badatanga amakori nkaba nuhava mvuga byinshi kuko nuhava asanga ko ntangiye kuvuga mutarabaza ibibazo waba usanga mu byo nza kwishyura nuhava asanga ntanze nyinshi z'ibibazo nkeka muza kubaza ndibaza ko tuza kuronka akandi kanya ko kugira icyo tuvuze ariko nagomba ndababwire yuko muri komine yacu umutekano ari wose abenegihugu baratekanye kandi basangira byose ikomine yacu ya kabarore ni ikomine abanyagihugu mu ngo zabo babanye mu butandukane bwabo abanyamigambwe babanye neza eka bose bari ku kivi iyo habaye ikibazo cy'inzara cyangwa icy'ubukene bakigwaniriza hamwe byumvikane yuko namwe bw'iganiro kiza kugenda neza muze kwisanzura ntimuze kwitinya muri mu banyu muri mu bana banyu muri mu babyeyi ikomine nyabagendwa y'amatanoboke turabashimiye rero ko mwanya bose muza kumara ngaha imana ibahezagire arakoze cyane musanteri wacu tumwongere tumwongere nyakuba musanteri wacu murakoze cyane nuko rero imbere yuko tubutangura reka dusabe wa Jesse rukishyiramwe pariseme nawe nyine ashikirize akajambo ko nk'uko mudiyakoni mukuru yabivuze ikiganiro ni radiyo isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe pariseme ijambo ni rwanyu murakoze cyane eh, nyakubahwa musitanteri wa komine kabarore eh, banyakubahwa bamenyesha amakuru bashinga ntabe ba komine ya kabarore tugira amahoro tugira amahoro eh, dusangwe komine hamwe n'igihugu kizirigiturire murakoze cyane nk'uko babivuze turi ngaha kuri muri komine ya kabarore kugira ngo dufashanye twigishanye twibukanye ibijyanye no kurwanya igiturire hamwe no gutanga amakuri ku makomine eh, n'aho turi kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu iki gikorwa rero gitunganijwe mu ndwi yahariwe kurwanya igiturire nk'uko musanzwe mubizi batari bake ni mu ntumbero kugira ngo tubibutse tubereke ingorane eh, z'igiturire n'ingaruka mbi zacu ni muri iyo ntumbero rero tubibaza ko atabyinshi tuza kuvugira ngaha kuko ibitari bike muraza gusanga biri mu bibazo muza kwishyura ariko kandi tuba tumaze guca ngaha murabizi tubasigura ibyo gutanga amatagisi n'amakori ibyo bigaca bijyana n'uko muteza gukurikirana ngenda ariko arakoreshwa kugira ngo ntibave bayanyuruza ngo uwe watwaye ahindukiza atarashikana mu ikomine nibyo rero twibaza ko tuzagaruka ko kandi no gushimangira murabizi nta bishasha bikomeye birimo turazi neza ko nibazo muza kubitora kuko twamaze umwanya ukwiye tubasigurira iby'amatagisi n'amakori rero nagomba gushimira nyakwa musitanteri ko eh, yaduhaye aka kanya akongera aganashika no ngaha namwebwe mwese mwese yigwa agashika aha kandi tubibaza ko muza guhimbagwa muza kumenya ibitari bike hama mukazotembere kubera yuko umugera w'igiturire ari ikintu giteye isoni gituma igihugu gisubira inyuma n'ikomine muri rusange rero tubaza ko tuzaguma tuganira uko turabaza ibibazo bongera bishura murakoze umunsi mwiza wo kuhamya yivuga inaho mubona akazuba akavura hagira kagwe n'umuhezagiro ariko kandi tubaza ko zakumererwa neza ko musitani yayivuze murakoze cyane murakoze cyane tumuha amashyi murakoze cyane aha ubuza ngaha akabanza akambyinira abyine na musitani agenda abonye ko ngaha iwacu ijene dukerebutse eh? <laughs> babapfasoni kera baragona eh, turabakiriye turabakiriye ndibyinira ndumwe ngire ngire kandi atagashimwe je bampa sawa rero kwabuze abantu bane ba mbere bishura ku kibazo abantu muje nantorera abantu bane bishura ku kibazo ye ngo wa mbere rindira turatora n'abagabo babi wa mbere nguyu nabaze gutora wa mbere Kwanza usubira inyuma. Uyu ni waje bwa nyuma mushina. Eh. Yego nukuri. Haye tugarukuyo. We banza usubenda gutora mu nyuma sivyo? abanze hanze umukenyezi ntubona ntubona ingodi ingodi ingodi aha ubundi umukenyezi ese imana yomfashe ukagitora noca ndaku ese ah, imana imfashe ugitore mu kabaho k'igungu yewe <laughs> yewe eh eh nabo bane bane <laughs> umugabo arahatanguye gutwega <laughs> muri dondora mhm witwa nde jewe nitwa bukururuwi wo ku mutumba wo mu irorero komine kabarore muri zone jene aha witwa nde nawe nawe nitwa minani yohani wo ku mutumba wa ngoma muri zone jene komine kabarore jani nitwa meride kamariza wo ku mutumba wa ngoma muri zone jene komine kabarore mhm. jani nitwa niyibitanga koreta wo ku mutumba wa jene kabaguyiza murakoze cyane bakaba bidodoye neza bidodoye neza cyane barushe guhere ijene isangano ifarikanije na pariseme vuga abategetsi batatu n'abategetsi batatu gusa si benshi vuga abategetsi batatu bo hejuru barekuriwe kwakira igiturire ntibahanwe n'amategeko abandi ni muhore tugusa abandi ni muhore rindira muvuga abategetsi batatu bo hejuru barekuriwe kurya kwakira igiturire ntibahanwe n'amategeko batatu gusa je mukuru nawe ntawe umwe arekuriwe kurya igiturire urakoze wundi akurikira natwe nanjye mvamena hano yohani nta mutegetsi n'umwe arekuriwe kugigiturira undi je nanje ari kwambara itakamariza je nibaza ko ata mutegetsi n'umwe arekuriwe kugigiturira undi jendi niyo ibitanga koreta eh. na jewe ndabyemeza ko atanu umwe yemerewe kujya igiturira eh. warakoze mana wewe waremye bano bantu warakoze mana wewe waremye bano bantu murashoboye murashoboye eh. nta muntu n'umwe nta muntu n'umwe abe muto abe mukuru abe kizigenza abe nde nta n'umwe arekuriwe kurya igiturire ni nk'uko atanu urekuriwe kugitanga eh. kurya atawe urekuriwe kurya igiturire nta n'uwe urekuriwe kugitanga rero mudiyakoni wasizwe amavuta eh. barabegiza fabrice mbeho mvise ibitenge bingahe ndabira mvise ibitenge bingahe ndabira yo eh, bari bariko baramwemwa mwemwa bano bashikaje <laughs> eh, naje ngo nece bakimba abafasoni kubera afise n'abana kandi babangutse genda hajya babampera ibitengetenge n'amasabuna birabiri muco muguma hariya muce mwigumira genda eh. nduga hajya hejuru genda babahe ibitenge mwa bafasoni mwe yegere bandaba ah mama eh mama jewe nta kibazo nshobora eh none ico ico se nababwiye ko ibibazo vyoroshe <laughs> udashoboye ikibazo ntibamufunga sivyo eh, udashoboye ikibazo baramufunga haleluya mushana yagenda bagwisuka mwakoze tugwiza umwimbu mu muryango mu muryango genda bagwisuka tugwanye inzara kudatanga amakori n'amatagisi eh. dukomeye yongera n'amasabu n'abiri n'amasabu n'abiri ucyo bakumbera uburengeti n'amasabuni abiri <laughs> turabandanya barushe guhereye n'ishyirahamwe pariseme turingana hano ku mutumba wa jene zone jene komine kabarore ikibazo kigira kabiri igicoco ni akayi n'umusururu ari uwa mbere tuba twasubije inyuma wewe eh, n'uyu namusubije inyuma bangahe bangahe twakire eh? bangahe bandi bane bane bandi bane basuri eee uturi kuraza ujahe kumayiye kwanza yaguhamagaye turabahamagara eh, eh, eh, mwarabu mwarabu ngo ngoma mwarabu ngo ndaguhamagara babagabo bari hehe oya hari abagabo barabanza murindiramo muraza basha babaga musa ni musa yego hari abagabo ehe ingo wishure ehe wa mugabo <laughs> abandi mukanya sivyo abakenyezi mugabo abakenyezi mwanzani sabu nizi zibiri zakwirina aje kubwira mwongere yindi imwe ngo yigire eh, mwongere zitatu zana musatu kwirina yakubuya wanacha yigira ngo mpanigire nikwirina niwe nikwirina niwe nyakiye yacara hakubura kwirina we kwirina namashambere kwirina ye kwirina eh, umufasa uragenda komesa rero <laughs> wowe mfasa undi mukenyezi undi mukenyezi hmm. wiwaye imana icyubahiro nayiguha icyubahiro yatasono ikojeje ngo nayo nazo ni gukoza shima shima mana yakobo wana Urakoze cyane kwirira. Umupfasi w'inyuma. Undi mupfasi we duhari ya gato. Umusa yuwa rugera gegera gegera. uwundi mupfasoni umwe namuzanye ngo ah, wamuzanye ehe iyi nge rero ndabe ngaho ngaho ndabashire mu gitabo cy'ibyabona cyahishuri wabishura ibibazo mama we akakoko ni nk'akaraya yo aha witwa nde niyo gushimwa musa nkabandi nturuka muri commune Kabarore zone Jene umusozi ku ngoma aha cyitwa ya Poinere nkaba tuka umutumba Jene zone Jene commune Kabarore nitwa ndashimiye Damien ku ngoma komine kabarore aha nitwa nyabenda inosa umutumba ngoma komine kabarore aha nitwa bukuru superasi wo vuga vuga cyane superasi kwenda nitwa bukuru superasi wo ku wa ngoma aha ndabarushimana pelagia wo kumutumba mutumba jene komine kabarore muri zone ya jene witwa pelagia eh aya mabukwe kubera ari mabukwe ndamureka akavuga bukebuke baga ntunamuraba no mu maso mama mama kiranazira <laughs> ikibazo turitora abaturongoye ku mitumba sivyo ah, turitora abaturongoye ku mitumba sivyo none bajya nabo kugira ngo babandanye baraba ivy'iterambere ajya ku mutumba barafise inama ingene bagira amanama ku mitumba niko kabazo inama yo ku mutumba igizwe n'abantu batanu twitorera bakorana mu nama yabo isanzwe mu mezi angahe igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino igigwino eh. aha ehinga eh, ndabasubiramo ikibazo iga basubiramo ikibazo inama yo ku mutumba igizwe n'abantu batanu twitorera twebwe nyene bakorana mu nama yabo isanzwe mu mezi angahe ni amezi amezi muhe amezi angahe je nibaza yuko ari rimwe mu kwezi aha kirere twasaguye poenari umutumba jene oya vuga gusa namaze kwandika nameze angahe ku munsi wa mbere oya amezi tuvuga amezi angahe mu mezi eh, cumi n'abiri yego amezi cumi n'abiri eh, jene ibaza ko ari nko mu mezi atandatu eh. jene angel ibaza ko ari nko mu kwezi kumwe yego urakoze bakorana mu nama yabo um, rimwe mu kwezi barakoze cyane barakoze bayi ubundi mugwi w'abantu batarenga batandatu abapfasoni batatu n'abagabo batatu oya twigire inyuma oya twigire inyuma turabe turabe hari umutama hari inyuma oya hari umutama abantu bari inyuma ingo ingo wazanye bangahe batatu abagabo batatu je nakwiye abagabo wahejeje uyo winyuma yawe oya rindira abagabo bahejeje ingo abagabo wahejeje tonda he tonda ha umufasa ndabashikinye oya abagabo bahejeje rindira abafasoni yeye eh, ndi kondera abafasa ingo wakatiritiri ngaho inyuma ingo umupfasoni ndiko ndondera abapfasoni gusa mubise nabwi umupfasoni we ndindira ndindira mu nyuma ngo umupfasoni ingo umupfasoni aha wa mufasoni yashitse idodore eh. idodore witwa nde John Rwabyarimana Jerobe wo ku wa John aha undi Senyimana Patrick aturuka ku ngoma aha undi Zamareke Abubakar Rusambe Sabimana Evelina wa ku mutumba w'Ijeni inde Sabimana Evelina wo ku mutumba w'Ijeni mm. nitwa Venansiya Minani nturuka ku mutumba wa Kigeli Abagore Imana Liberata zone Jene komine Kabarore barushenguhera isangano ivanikanije na pariseme ku mutumba wa jeneni kabarore mu ntara ya kayanza inama yo ku mutumba igizwe n'abantu batanu twitorera bakorana mu nama yabo isanzwe mu mezi angahe bakorana mu nama yabo isanzwe mu mezi angahe inyishu mezi angahe rimwe mu mezi atatu rimwe mu mezi atatu eh ni rimwe mu mezi atatu ye ni rimwe mu mezi atatu yego rimwe mu mezi atatu rimwe mu mezi atatu yeee ye kayungiro kazoza kuyungurura ye kayungiro kazoza kuyungurura none mucena sabwe ko dufise inama yo ku mutumba twitorera yego ikaba igizwe n'abantu batanu abo bakorana mu nama yabo isanzwe mu mezi angahe mu mezi atarenga atatu sabwe mu mezi atarenga atatu numvise umwe yasarukiye parisemu yavuze nk'ati ni ukuraba ko na bya bindi dukora tubikurikirana yego yeee niwe turakurikirana ingene bamwe dutora batunganya wa mutumba wacu mbwira mujena mu gitabo cy'ibyahishuriwe abishyura asha bose sabwe bose bakigize fye sa bose mama we mama we mama we urafyina na twebwe abangahe icene fabrice uyu mupfasoni afise umwana mumuhera igitenge genda guha igitenge n'amasabune abiri mama we muhava mwibaza ngo kubera iki twahereye kuri iyo kubera afise uwo mwana afise umwana agiye kumucandagisha hey. oya afise umwana mureze ngazi kuvuga ngo bava turazi ko naba bafise muhira mugabo ngaha kuri kino kibuga kugira ngo dutange igitenge turaba ubu bafise umwana kuko n'ubunyana imvura ishobora kugwayo camufokeye sivyo none gayimwe abandi rero barabe giza mabukuye ingene irabire mabuko reka ndabamwe abo bose tukwinganya imyaka bampera indobo ndobo n'amasoro tudobo ndobo abubakari nande nande yariya mwe mugume hiyo muratubabarira muratubabarira mu bushimwe dufise hariyo akadobo twibagiye umufuniko muratubabarira kwiri umuntu hava akaronka ku kadobo n'ahava agira ngo mutubabarire twakibagiye agafuniko si byo gahemwe eh, akarumyo hari indobo imwe itafise umurumyo uza kwironka tubabarire eh, kuba indobondobo bose bahisabona zibiri zibiri eh. <laughs> ahantu upfe kubona turabise ibitoke bwana turagana rimwe rimwe twaronse turatera byahetse urubura mugabo rwarabikubise urubura mm. mu mpera isuka ibido isuka <laughs> ibido n'amasabune abiri abiri turabandanya barushe nguhere twa turi ku musotomba wa cene zone cene oyu wumvyinira mugabo wumvyinira mm. uvyina uvyina uvyina cyangwa uririmba ngo mwana iririmbire mwana witwa nde radukunda felide iteka iteka burundi wishime wishimirize oh, imana yakuremye izo kubungabunga tanganyika yuzuye oh, fe imisozi eh, eh. yuzuye nka impenene ntamazi byose mm. n'idendidina ryayo ah. uhutegwa iteka burundi wishime urakoze cyane eh. mumera amasawundi abiri bakogere indimwe ucuguma ngaho uze kwishura ikibazo ugitoye baratetegwa genda <laughs> mwana eh. eh, nakaruwoko gwa yogirana enge ndagushimwe se guma hasha yosimigwa buratora abantu buratora abantu bangahe ga mudiyakoni bane ya ya ya bane eh bane bane none uyu ntarimo mugabo turabe turabe niwe musore w'ikaramu umudamu n'umudamu yomba abarira mufasi ngo ngaha igigwawe basha igigwawe basha eee oya we wamye ngaha oya we ntugaruka wamye ngaha rero oya uwo muntu nakuririmbiye witwa nde nzeyimana fredo wo ku mutumba jene zone jene komine kabarore province kayanza urakoze cyane bwana fredo ucana wurari wo ku mutumba jene zone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 rihasha abajya ibiturire n'ibyaha bijanye cyo ryatewe ku gikumu umwaka uyuhe mu mirongo icyenda na kabiri neza cyane nibaza ko ari mu bihumbi bibiri na gatandatu rero nanjye nibaza ko ari buri mwaka buri mwaka kubera biba bidategekanijwe nyine kuba neza cyane neza cyane nanjye nibaza yuko biba buri mwaka buri mwaka kubera neza cyane nibaza ko biba buri mwaka buri mwaka neza cyane akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura akayungiro kazoza kuyungurura mujena sabwe mudiyakoni wasizwe amavuta ko hariho itegeko yego rihasha abagibiture n'ibyaha bijanye naco wewe wibuka kunsumbya yego ryoba ryatewe kwigi kumujyari mujena imbere yuko mvuga umwaka yeah. bano bene wacu bahani jene ababonye barafise igesimwe yeah. umwe avuze iki bose nico nyene yeah. nawe witwa barasukana jewe barasukana <laughs> yo neza cyane bose neza cyane hari mu mwaka wa bibiri na gatandatu umuntu umwe umuntu umwe niwe avuze umwaka wa bibiri na gatandatu ntarasoma muri iki gitabo cyahishuriwe ibyabona mube muragenda <laughs> umuntu atavuze umwaka wa bibiri na gatandatu namvireho hasigara mutama yambaye ikoti <laughs> leonard ku bw'ibyo uwo eh. kubesha banza ureke tubonane umubonano ni mwiza mushinga Mm. umubona ni mwiza cyane ubwo mubonane na bukwe yego bonanisha ko wamwirogeye gasha bonanisha ava ko ava kuzanira isake mambe mambe mambe mambe mambe mambe we mutama yatabukwe wiwanje kubera yangabiye yeee hanyuma na n'ubu aguma ntera iteka yego nshaka anshirire mabukwe agatenge n'amasabune abiri yo kukamesa <laughs> genda wakumera igitenge n'amasabune abiri <laughs> aca kikatubwira ati mukecuru wanje nama nakubwiye ko jewe nciye ubwenge igitenge nakuzaniye <laughs> ati je ndahuye n'abagabo shabatsi kwigisha abantu guhindura ingendo eh, amakori n'amatagisi amakori barushenguere radio isanganiro na parseme turi hano ku mutumba wa jene ni muri zone jene commune kabarore mu ntara ya kayanza bangahe gamudiyakoni se bane bane eh bane oyo twazindukanye oyo mwazindukanye wundi wa mutama oya ari oya ari mutama ngaha uyu nani amwemereye hey! wa mutama yihebuye ngo ntarotunga <laughs> oya ye oya ega ni bande babiri abakenyezi babiri egegwayo hasigaye abakenyezi uba mwana eh, eh, eh, we raza wewe ingo ingo ingo ingo uyo uyo la la wagomba oya uyu yamye ngakuva kera narya narinde nibidondore Jewe ni kaduseme David. Lindira David, lindira David we. Ndakushira mu kitabo cyo cyabo na David. Mwegome. Aha. Jewe ni kwadusabe David aba ku mutumba w'ijene zone jene komine Kabarore intara Kayanza. Aha. nitwa Busimbo Bernard aba ku mutumba w'ijene komine Kabarore intara ya Kayanza. Aha. nitwa Shimira Mana Pasikazi umutumba mugoyi komine Kabarore. Aha. nitwa Manira Kiza Jane umutumba ngoma zone jene komine Kabarore. Yego. Barakoze cyane barushe nguhere ikibazo gikurikira mu mpigitigiri. ni ibyaha bingahe bijyanye n'igiturire bihanishwa umunyororo ushobora gushyika ku myaka mirongo ibiri nta byaha yababajije yewe bambwira igitigiri ni ibyaha bingahe bijyanye n'igiturire igitigiri murazi icyo cyo igitigiri urazi icyo ari cyo urazi icyo gitigiri ni nka kabiri munani ijana ibidaharugwa ivyo vyose ni ibyaha bingahe bijyanye n'igiturire bihanishwa umunyororo ushobora gushika ku myaka mirongo ibiri mhm. bibiri neza bibiri neza bibiri neza bibiri neza cyane kwa heri n'agasaga cyane rugeruwe mugiye tutabansi rugeruwe bayi wewe tuza twegera inyuma abandi tuza twegera inyuma tuza twegera inyuma tubanze twegere inyuma barabahenze ibiri ni neza cyane uwundi ibiri igigwa inyuma habuze umwe eh, baza bashitsa ngo wowe akababi namaze gushikana ntaco ntaco ntaco nivuge nti neza cyane ngo nivyo wowe babeshi <laughs> bidondore François nitwe ngwaniye Evariste wo ku mutumba wa Ruhinga komine Kabarore provinsi kayanza nitwa nyabenda george wari muri komine kabarore intara ya kayanza nitwa ndikumana mariko komine kabarore umutumba n'ikigeri nitwa kwizera oronera umutumba jene zone jene komine kabarore nitwa niyo nkuru feresita ku mutumba wa jene komine kabarore ni ibyaha bingahe bijyanye n'igiturire bihanishwa umunyororo ushobora gushika ku myaka mirongo ibiri nibaza ko atawusubira kuvuga oya bandekereye bitatu bingahe imbere y'amategeko icyaha ni kimwe neza ibyaha ni nzi neza icyaha icyo ari cyo cyose kijyanye n'igiturire nticyemewe neza icyaha icyo ari cyo cyose kijyanye n'igiturire nticyemewe neza cyane eh, eh. barakweretse hmm? baguhanye hari eh? hmm, uwashoboye eh? hariho umwe yashoboye ibyo byaha ni ibyaha bine ni ibyaha bine ninde yabishoboye mariko <laughs> uwitwa mariko mariko wowe witwa mariko eh. ah bayi wowe witwa mariko wowe witwa mariko ni wowe mariko urakoze cyane ibyo ngira ngo uwaje aserukira parasemba ashobora kuducishiriza ko kuko byanditswe mu rurimi rw'igifaransa ibyo byaha bine cyangwa basigurire <clears throat> ibyo byaha ni bine bishobora guhanwa gufungwa imyaka igera kuri mirongo ibiri hari icyo twita mu gifaransa ngo ni ko konkisiyo konkisiyo mutamu umuntu agatanga amahera agatangishwa amahera akariha amahera asumba ayo yategerezwa gutanga wumvise ngo urumva ngo kubera ko mu nyuma nzocangira ko hari hatekanijwe ko ari ibihumbi ijana iwe cyugura ijana na mirongo ibiri icyo cyaha kirahanwa gushika ku myaka mirongo ibiri ikindi ikindi mushinga na deturunema urabona kunyuruza kunyuruza itunga kunyuruza gihanwa gushika ku myaka mirongo ibiri buranshema buranshema gihana ibyaha n'ibyo kweza amafaranga kweza amafaranga kweza amafaranga kweza eh hanyuma gatoye ndagasigure ni nk'uko tuvuga nk'umuntu yogenda akaniga nka nyamwema mm. aya mafaranga aca yazana agaca yubakisha nk'ihoteli abantu bose baca banga umuntu ngo yateye imbere ngo genda ngo ngo tumukomere amashe ngo umuntu w'umugabo agaca agenda aragayagaya mu ibarabara nko kumenya ibintu byose n'amahoro mm. murakoze cyane icya nyuma jesio flodireze muhasura dusigurire neza gestion frauduleze ni ukuvuga ni ugutunganya nabi amatungo y'igihugu cyangwa iya komini ubuze uragobekamo utuntu impapuro ugira amafagitire atariyo n'ibindi eh, bijyanye n'ibyo ayo mahera aje ugacusha ipembere eh, gacubika ukavuga yuko ngo ngo inzu ngo yubatswe ngo ni miliyoni ngo mirongo itatu ugaca utanga fagitire iyo mugabo ari nka cumi na zitatu eh. <laughs> sushe ntihagira namba nta na kimwe kumbe fye ariko mugo ugiye kurondera fagitire y'umutaha eh. urayibona urayibona ariko muri sushe ya komine hinjiye y'ubusa aha baba batunize twebwe abene igihugu bato bato mutama mariko rero murabe giza mariko mumere ubwo burengeti busigaye ngaho n'isabune zibiri mariko genda baguhoboreta mariko uburengeti nesa bunezere oyo mukoro yawe yigumana ukiguma ngaho nyene urahiganirwa telefone eh, tujahajya ah. aha eh, aho urahiganirwa telefone turabandanya nta wundi nta wundi yoncishirizako nta wundi wundi yongiriye akagendegene ngaha gato ingo mwe ingo mureka garuke ingo nga yaravye yaravye cyangwa ntiyogendo eh n'amahirwe yanyu eh banza ubyine tumwumve rega no kubyina oya umwana namuguma niko yiri hasi urabuze ndi ndebe yeee atendere wazi ngo kwishyura ni nk'umuntu umuhaye isahani y'ijya mu nge turabagiriye baji nuko batankumira amaji yeee reka twe turabagiriye bashitsi beza mwicare mureme turabakiriye turabagiriye bashitsi beza mwicare mureme turabakiriye mwadutanga ikiganiro ciza nimwicare mureme turabakiriye turabakiriye bashitsi beza mwicare mureme turabakiriye eh, eh, turabakiriye bashitsi beza mwewe cyane mureme turabakiriye aniyo genda ukumvira amasabune abiri eh. turabandanyera mugabo mabanze mwikigwe nyuma ndukora ku mukama w'ikigongo ngo wowe ngo apana wowe inyuma yawe uwo musore w'inyuma yawe ah, ah, genda atasubira bam mutama aga telefoni hanyuma mutama amanitse telefoni hake mufasoni nawe ingo oya ari mufasoni hake inkumi nimba ari inkumi wewe wenyene umutandiye oya mugabo nawe nyene nafe ko oya mute anda ah, bashiginyura ashaka kuzane nabandi kore kibazo ingo eh, eh, eh, oya ni benshi oya wewe pana kweli oya burarindira kabisa ni benshi ariko ntacyo ntacyo si ikibazo cya mva inyuma ubwo ngo arebe jya jya ikibazo gira kibazo n'imva inyuma ntusubire yeee mva inyuma yeee kimwe cya toka kure aha idondore witwa nde nitwa miburo kome wo ku mutumba wa kigeri zone jene komine kabarore aha ukurikira nanjye nitwa ngirageze manuweli umutumba kigeri komine jene zone kabarore ehe wowe nitwa uwiyoreye fraterne umutumba jene komine kabarore nitwa Hussein Mubaraka komine Rukere komine kabarore niyo nkuru Desire komine kabarore zone jene nitwa Nduwimana Jacqueline ku mutumba w'ijene zone jene intara kayanza Akeline ni rero jane komine kabarore province kayanza jane mm. ya la la la la turabakiriya mwicare mwese mwicare mu rugo rw'ibirori ikibazo barushe nguhere mutumba wa jene ni muri zone jene ya komine kabarore mu ntara ya kayanza barushe nguhere isanganiro ifatikanije na pariseme umunyagihugu agiye ku ikomine kubaza ingene ikiga ca komine cifashe no kumenya ingene gikoreshwa ahanwa n'ingingo ya kangahe y'ibwirizwa shingiro iyo ngingo iriho umunyagihugu agiye ku ikomine kubaza ingene ikiga cya komine cyifashe no kumenya ingene gikoreshwa ahanwa n'ingingo ya kangahe y'ibwirizwa shingiro inyishu ya mbere ahanwa n'ingingo y'amajana abiri na mirongo itanu yo mu ibwirizwa shingiro inyishu ya kabiri ahanwa n'ingingo y'amajana atatu na mirongo umunani inyishu ya kane nta ngingo n'imwe iriho nta n'imwe iyo ni inyishu ya gatatu eh. inyishu ya kane ahanwa n'ingingo y'amajana umunani na mirongo itanu yo mu ibwiriza shingiro inyishu ya nyuma ahanwa n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri subiramo umunyagihugu nk'akarori umunyagihugu ngaho ikabarore ngaho ijene agiye kubaza ikigega ngene cya komine cyifashe no kumenya ingene gikoreshwa ahanwa n'ingingo ya kangahe y'ubwiza shingiro kuko yiyadukije wenyene atamutumye ahanwa n'ingingo y'amajana abiri na mirongo itanu iyo ni ya mbere inyishu ya kabiri ahanwa n'ingingo y'amajana atatu na mirongo umunani inyishu ya gatatu nta n'imwe inyishu ya kane ahanwa n'ingingo y'amajana umunani na mirongo itanu inyishu ya nyuma ahanwa n'ingingo y'ijana na mirongo ibiri ibaza ko inyishu ya kangahe nta n'imwe ihari uwukurikira mhm. nta n'imwe ihari yego nta n'imwe ihari mu yego nta n'imwe ibaho yego ingingo nta n'imwe ibaho yego ahanwa ni uko aba agiye kubaza atarabirekuriwe neza cyane ukurikira nta ngingo n'imwe ihari yotuma umuntu bamuhana ngo ni uko yagiye kubaza ingena amategeko yifashe mu kigega cya leta yeee yewe mujena <laughs> ntabwo ari batandatu jewe nk'aha mujena jacqueline buramviramwo wowe buramviramo umwe babiri batatu bane batanu ni batandatu usigaranye umushimwe bungana gute musoro ndabiri ubwo usigaranye egera ko banshoboye mama shahuwe indobo zitatu ko ari bitanu none nta sabuni nta paki y'isabuni isigaye ipaki yega bazoba bahejeje ehe rero twumvikane bantu b'imana kubera ko mwishyuye neza nta ngingo n'imwe iri mu ibwirizwa shingiro nta n'imwe ahubwo ingingo zose ziduha uburenganzira bwo gukurikirana neza amatungo ya leta amatungo ya komine harimo nta ngingo rero n'imwe irimo mugabo nsigaranye ubushimwe butanu mubizi tugomba tuba twumvikane ah, tugomba tubaze twumvikane abandi mwese bane guhiga tumvikane ubushimwe twavuga ko busigaye bumeze neza tufate ko ubushimwe kuko twe mu bisanzwe usaba unini zishyiramo ubushimwe dushyira yuko isabune ari imperekeza y'ubushimwe sibyo hanyuma rero muri izo bido n'izo ndobo n'icyo gitenge harimo umuntu umwe ateza kurunga ipake y'amasabune mukaba mutabinyemereye kandi ababatse ikindi kibazo kandi uza kuyoberwa cataha sivyo tumvikane sivyo kayemwe ndabatoje ndabatojeje eh? muri mwese ndagifise ikibazo gakano eh, kiriho sigira ibibazo bibuze <laughs> muri mwebwe batandatu oya ninde yemera gutwara isabune ipake y'isabune muri mwebwe neza cyane eh, eh, eh, oya oya umviriza wowe wowe oya wewe wowe utegereza gutora igitego muri mwebwe nimwumvikane utwara ikarato y'isabune nta mukobwa yatora isabune muri oya mugabo yari neza we neza yansa amatati yansa amatati muri mwebwe nkora ngaha wansa amatati muri ko murabyanga ndabacumita ikibazo kandi uwo kinaniye acataha uko ya nuko nye <laughs> sawa de sawa muri iyo pake y'isabune uwo mu igitenge wakoze cyane uri umushingana n'ahari abantu bagize waguwansa iyo tore ya ucumuha n'amasabuni ane muri ayo mato mato muhe amasabuni ane uyo yabaye muhe amasabuni ane Fabrice uwo mukobwa n'igitenge indobo ni zingahe mwambwiye ngo indobo ni zingahe reka mutama abanza mumere idumu ibido kuko niwe wabatanguriye ibido ibido n'indobo ugombike natora ibido tora ibido wewe abasigaye indobo mwe b'amadobo mutubabarire hariyo agafuniko kamwe agafundikizo kamwe twibagiye n'ukuri murakoze cyane eh, hariyo akadobo katagira umufuniko mutubabarire nimba hasigaye amasabuni bahe abiri abiri cyangwa imwe nimba y'abakobwa uviriza rero ubusimwe buraheze begere inyuma egere inyuma umva rero shengero ry'imana bakirisi batagatifu dusigaranye itelefoni imwe abatangura kwishyura kuri icyo kibazo cy'itelefoni nabo bafise ubushimwe kibananiye turadutura muri mwebwe bantu mufise ubushimwe ndabatondesha kuva ku watanguye gutora ikibazo cya mbere murakoze cyane umviriza rero maze mumvirize mureke kuraba irya telefone n'igwanyo uwitahana ngaha muri mwebwe isigara ngaha ikabarure nisubira muri irya modoka mugabanze mumvirize umva rero ni ikibazo kimwe cy'irya telefone ni ukuvuga yuko uyu mutama agitoye abandi tuba dutaha hari akandi gashimwe mubona hajya tuzadugushikiriza iyo telefone nshya wigira kikunaniye bimwe mwariko muravuga ngo bibiri na gatandatu undi bibiri na gatandatu namwe rero mwitekereza ahubwo musabe ibisabisho bayobegwe bose bibananire nuko rero e mama baje muri komine yacu ngira mwavyumvise ujya mutama akishyura yuko ari amezi atatu ntugisubiremwo nicuba tuba tutamuhaye agashimwe ntazuba aricyo mm. niyo agitoranaho dushobora dushenguruka tuzoba dushikanye bizoba biheze sibyo imama eh, baraje biyita abadiyakoni biyita abajenama basanze dusenga ntibaduha akanya ko kuyisengera isabire isabire aho rero imama eh, ntibari bazi kudusabira natwe ngo batwubike ku ibiganza rero dawe wa twese waremye abanyakabarore beza nk'uko batekanye baciye ubwenge babungabunga umutekano bazi gutanga amakori bakagwanya n'ibiturire batore kino kibazo ame amen amen maze azingurura urupapuro kugira ngo babaze ikibazo igitima ngo giye itegeko rishasha ryo gutoza amakori ku rwego rwa komine ryatewe kw'igikumu mu mwaka uyuhe itegeko rishasha ryo gutoza amakori ku rwego rwa komine ryatewe kw'igikumu mu mwaka uyuhe umwaka uyuhe mu mirongo icyenda na gatatu kwa heri n'agashimwe kawe mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kwa heri n'agashimwe kawe genda muri bibiri na gatatu kwa heri n'agashimwe kawe muri bibiri na gatandatu kwa heri n'agashimwe kawe muri bibiri na cumi na gatanu kwa heri n'agashimwe kawe muri bibiri na cumi kwa heri n'agashimwe kawe bibiri na cumi na gatandatu neza cyane ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye ikibazo aragitoye egera ngaho ingohe ikibazo aragitoye witwa gute zamareke abubakari abubakari ikibazo inyishu yumviriye gute niyumviriye yuko batangiye gutoza amakori muri opiyere ngaha mu bukanya kandi ariho muri komine mbona ya kabarore ishira umutwe muri demire sete mhm. nca rero ndacisha urugo <laughs> abubakari ubwiye iki ishyirahamwe pariseme na radiyo isanganiro ndashimiye ishyirahamwe pariseme na radiyo isanganiro kuba bazanye ikiganiro ngaha muri komine kabarore bakaba baduhaye ubushimwe mhm. murakoze muze mwame mugaruka telefone agaterefone azokoresha mu kurwanya ibiturire no gutanga amakuru <laughs> murakoze abubakari rero akaba ari we atsindiye ikibazo cy'iterefone itegeko rishyashya ryo gutoza amakori mu rwego rwa komine ryatewe n'igihugu nama ku mutumba wa Jene ni muri zone Jene komine Kabarore mu ntara ya Kayanza barusheguhere ikaba yatunganijwe n'isanganiro ifadikanije n'ishambwe Parseme dushimire abashishwa gose bacha mu gisambu bakane cyane nyakubahwa mu standard twaba tumukengurukiye yanaduherekeje dushikana hano kudufasha muri iyo biganiro dushimire n'abenegihugu bahano muri zone jene bashoboye kwitaba kino biganiro dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma François Kimana hamwe na Aimé Toussaint dushimire kandi n'abadushikanye hano Fabrice Niyonkuru dushimire n'ishirahamwe Pariseme byatumye ikiganiro gishoboka muje nama mukuru ndagushimiye cyane murakoze cyane nawe mudiyakoni reka nkengurukira bene gihugu baha ijene bene gihugu ba jene murakoze cyane naho ubutaha murakoze bayi bayi cyari gikino barushe nguhere